proiektu eh, horrekin uh, uh, ados uh, eh, argun naiz, bi errazoin nagusienak. Lehenik abendutik animaleko regio batetan sartuko gira, agiten deitzen dena, eta gure boza entzunarazteko absolutoki hauzoko uh, gune behar da. Hortarako iduristen zait uh, eskoleriko gunea muga ekokienak direla. Eta bigarren eh, razoina da eh, au, aukera historikoa badugu, gure herria, eskore ofizialki uh, onartua izan dadin, mugaren aldetik uh, bedaren. Bon, ez da uh, finanziamendu berezia okanen, uh, okanen dugula, eta alede lan askoa da proiektu hori egokia izan dadin.